ndasubiye kubaramutsa ndabahe n'ikaze muri makuru yo kuri wa gatanu nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umushikiranganji mu byo harimo intwaro yo hagati mu gihugu haranegura ingendo y'abatware bo hasi kubwiwe ngo kubona abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura badatahura imigambi ya leta ngo biva kuri bo batabatunganiriza neza bamwe mu bahungutse muri komine n'intara ya Rumonge basaba sentare idasanzwe ikimanza z'amatungo n'ayandi matungo n'ayandi matongo eh, gushira mu ngiro imanza ziba zacitse kubw'urongoye sentare ngo hari izidashibwa mu ngiro ku mvu z'umutekano bamwe mu badandaza bimuriwe Misoko Yangagara bahoze mu isoko ya kotebu basaba ko hagarukanwa abategerezwa gukorera muri iyo soko ariko bakisubirira gukorera ku ya kotebu bavuga ko ibyo bituma abaguzi bajuragurika ahandi nabo bakadabukirwa kugaruka gushorera muri iyo soko ya muri makuru murumva mu ntango z'ano makuru nico abumviriza hadi isanganiro bashikiriza mu gihe kigerekerezo ga cumi n'umunani munyonyo radiyo isanganiro izokwiza imyaka cumi n'icyenda iheze isamirano sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ikiziga c'umuntu w'umugabo chatowe mu gitondo cuno wa gatanu kwibarabara ry'igihugu inimero indwi ku ruhande rw'uharuguru nko ku metero ijana urenganye ibarabara rija mu gasekebuye abanyagihugu bagenzi bacu bahasanze harimwo n'abakorera hafi ya y'ahatowe ico kiziga bavuga ko yari umusuma yari yibye ibikoresho bya jidezo maze umuyaga nkuba urimwo uca uramwica ikiziga ciwe ngo cabonywe ari uko abakozi ba regidezo bari baje kuraba icatumye haba icika ry'umuyaga nkuba kuva isaha zitatu mu ijoro ry'uwa kane ryakeye mu bice nka byose bya zone musaga ikiziga hikaba chatwawe catwawe umutekano nk'uko abanyagihugu banyagihugu babandanije babiganira bagenzi bacu bamwe mu bumviriza ahadisanganiro barashima ibiganiro bashikiriza mu gihe kuwa wa cumi igerekezo rya cumi na munani munyonyo iyo radio izokwiza imyaka cumi n'icyenda iheze isamirana abakunzi b'isanganiro barayitera intege bakanasaba ko igwiza n'ibindi biganiro tubumviriza twiteye intege ibiganiro bishikiriza biraturyohera cyane jewe nakunda kubiyumviriza nkabunda umviriza amakuru atandukanye nkumviriza nyine utuntu twinshi tuhayanishije ibiganiro tubyakira neza turabyumviriza mugabo nka je birangora kumviriza amakuru kenshi ubwo feresitasiyo kandi turayishimira cyane ibidushikiriza ibiganiro bitomoye cyane twayisaba yuko ahubwo ziratongereza n'ibindi biganiro tukaza turaryoherwa mu biganiro turushikiriza naho biduhimbara n'ibyo bisanzwe biganiriza mugabo yokongera ko ni uko yobandanya kubera mutuba hafi muguma mukurikirana ibintu natwe bikatunezera kubera iyo ikibazo kibaye muhuta kudushikako Ano makuru arabandanya bamwe mu badandaza bimuriwe mu isoko ya bavuye ku isoko rya Kotebu baridoga ko bakora bahomba kuva bimuriwe muri iryo soko twashika ku isoko yo mu ngagara mu kibanza hakoreramo abahoze bakora inyuma y'isoko yitiriwe kotebu dushitse muri ico kibanza ubuke bw'abadandaza n'ibidandazwa bike nivyo vyahibonekeza abadandaza bakidoga bavuga ko kuva baje gukora muri ico kibanza bakora bahomba kubera hariho abasigaye mu soko ya kotebu ibyo bigatuma badashobora guha umuguzi ibyo yifuza nta muntu n'umwe yazanye umutahe nkaki bufise nimba watanguje ibihumbi mirongo itanu ubu ndazi bamwe bamwe bageze mu noti ya cumi karoro nka jewe sinshobora kunguka kuko saa yine saa tatu isoko ibiheze ariko ngaho uricara saa sita urumva ca dufata akantu tukaryama nudoboka aradoboka nko mu masaa cyenda ca bibaza rero umubyeyi wasize nk'abana kutaha saa cyenda waje mu gatondo ni ikintu kitoroshye turiko turaraba kubera abakiriya baje ibintu batabironka ukazibona nk'umuntu aguze itomati gaca bisaba ko agenda kurondera ipavuro hariya epfo intuzenyi bijya bintu by'amabirigine ibintu by'intore byose kubera atabihari uca usanga n'ubundi ntirema kuko acaza nta muntu yoza kugura itomati zonyene ace ajya guhiga ibindi hariya epfo bo bobizana bagacururiza ngaha abari indani muri kotebu bakaguma indani mugabo bajya bo hanze bakavayo kuko bajya bo hanze nibo batumiye isoko itazorema twe twaje ngaha twaje kuruhama akamukate we kandi n'uwurongo ishyirahamwe ry'abo badandaza bo mu soko yo mu ngagara umukuru w'igisagara nk'uko yamye adufata mu mugongo nubasubira dufate mu mugongo atuzanire bijya bindi biri inyuma y'isoko ya kotebu hanyuma turambwire dushobora abantu baze kurangurira ngaha barangure ibikwiranye n'ibyo baba bashaka komisiyo w'iyo soko akamenyesha ko icyo kibazo akizi agahumuriza ko ariko agira ico akoze kugira gitoregwe umuti abo badandaza bakaba bamaze ikiringo kirenga ukwezi bimuriwe muri iyo soko ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu hano amakuru arabandanya ku mashengero y'ababa majana icyenda ngo yarenga amajana ane ngo asengera mu bibanza bidashemeye mu gisagara ca bujumbura nayo ayarenga amajana atanu aregeranye cyane ibi byashyikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri wa gatanu mu nama iri kiraba hagati y'abamatari n'abafise amashengero yemewe n'amategeko mu burundi Gervain Ndirakobuca yamenyesheje ko ari inyuma y'amasuzuma yabaye mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'icumi uyu mwaka tumukurikire twagomba kubamenyesha ko ibyo twabonye aha n'ahandi bitabereye iteka nk'abayobozi b'imitima ahubwo bitirimutsa ababayoboka ku mashengero arenga majana icenda yanditswe mu bitabo byo mu bushikiranganji ayangana majana ane na mirongo itatu n'icenda twasanze ahantu asengera hadashemeye kwitwa ishengero musanzwe muzi ko mu ibwirizwa rigenga amashengero n'amadini mu burundi hariho akarere gategerezwa kubahirizwa hagati y'ishengero n'irindi ariko muri iryo suzuma nyine twasanze ku mashengero yaba amajana icenda amasengero majana atanu na mirongo itandatu umenga aragerekeranye twarongeye turavuga kandi ugukora hisunzwe amategeko ariko twasanze hari amashengero menshi agisengera ahatemewe mu bushikiranganji gushika uyu munsi agikorera mu kwaha kw'ayandi mashengero kandi atana hamwe vyanditswe canke ngo birekugwe mu mategeko agize igihugu cacu Burundi. tukifuza kandi ko imbere y'uko dutunganya iyindi nama nk'iyi amashengero yose akorera mu burundi yoba yashikanye mu bushikiranganji urupapuro ruyemerera gukora ku mugaragaro amvuga originale Amakuru harabandanya abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura nabo ntibaratahura imigambi ya leta byemezwa kandi n'umushikanganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu nama yagiranye n'abajejwe intwaro ku munsi wa gatatu Gervais Ndirakobuca yagiriza abatware bo hasi karibo bivako ngo kuko batabatunganiriza neza abanyagihugu umushikanganje akabasaba kwikubita gashi bakaba akarorero Mbega ngenda babaza ikibazo mbega leta mbyeyi yarashyitse mu mabarabara iwacu abarongoye amabarabara n'abarongoye amakariti mbega abenegihugu baratunganirizwa ataco barinze gusaba abenegihugu na cyane cyane mu gisagara cya bujumbura raporo ubushikiranganje bw'ino hagati mu gihugu bufise ni uko kuva ku mabarabara rero nibaza mbere ko murindira ko banabakura rero mbenga mu demisiyona kare batiriwe barabakura ni desiziyo saje ufata ubwo nyene ati jewe kubera ibi mbona biriko biratera bica ugaca uvuga ateka je ndahagaze ngaho ariko ndabasabe tugira kigoro tugira kigoro by’ukuri twuzurize abenegihugu uravye amatelefone mero duravira ronka naje no mushikiranganya amatelefone ndonka uca ubona yuko abaduserukira hafi atatu bariko barafasha abenegihugu nongera ndabamenyesha yuko mwirinde amasezerano y'ubuguzi mwirirwa murasinya nama nakivuze n'umusitani n'umusazi ubona ngo byavuye muri karitiye agasinya katazi ibyo yasinye kuno munsi ingorane ibibazo ibyo bintu mubyirinde cyane ariko ndabatera intege ihinduka riragoye ariko ko tumaze umwaka wose urenga na trimestre yose igeretse ko gerageze duhinduke tubihebe aha muzokwiyumvira kubiheba yaraye ihanishije umusore w'imyaka 21 havuka muri commune Mukaza quartier ya Buyenzi akaba yafashwe mu gitero cakozwe muri commune Matongo mu ntara ya Kayanza n'akagwi kitwaje ibigwanisho mu gitondo co ku munsi wa gatatu mu rubanza rw'ikibiriraho mu ijoro ryo ku munsi wa kane uwagirizwa icaha yaburanye yemera ibyaha yagirizwa navyo akaba ari guhungabanya umutekano w'igihugu kuja mu migwi igwana hamwe no gutanga ibigwanisho ataruhusha abifitiye nyuma yo gushira urubanza mu mwiherero uburana yakatiwe na sentare nkuru ya Kayanza igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose nk'uko umuvugizi w'igipolisi yabishikirije icyo gitero kikaba cahitanye abagirizwa kugira iterabwoba bashika batatu uwundi umwe akaba yarafashwe n'igipolisi hakaba haranakomeretse ujeje intwaro hamwe n'umupolisi ngo haranafashwe n'inkozi ibiri zo mu bwoko bwa karashinikov hamwe n'ibikono umunani by'amasasu tugume muri ico gisata c'ubutungane bamwe mu bahungutse muri komine n'intara ya Rumonge baridoga ko sentare idasanzwe ica imanza z'amatongo n'ayandi matungo ikwega amaguru hageze gushyira mu ngiro imanza baba batsinze batanga akarorero k'urubanza rutashyizwe mu ngiro mu karonda abari baje kurushyira mu ngiro basiguye ko bahawe itegeko n'ubakurira Pascal ngenda kuri yo arongoye sentare aremanga ko yahagaritse ishirwa mu ngero ry'ugo rubanza kumvo z'umutekano akavuga ko ariko bazokorana n'intwaro kugira ishirwa mu ngero y'ugo rubanza rigende neza inkuru tubaza Jean Pierre Misago abidogera sentare idasanzwe ica imanza z'amatongo n'andi matungo ni bamwe mu bahungutse bari baherekeje umwe muri bo mu ikurikizwa ry'urubanza rw'itongo yari yatsindiye ryari ritekanijwe ku wa gatanu munyonyo turimwo mu karona nk'uko biboneka mu ikete ry'umukuru w'iyo sentare yarungikiye urongoye umutumba ku wa mirongo ibiri na gatanu gitugutu guheze bimenyeshwa buri amatari w'intare rumonge musitanteri n'uwujejwe igipolisi muri komine rumonge bareke segece n'abari bamuherekeje ariko bavuga ko batangaye intumwa z'iyo sentare zigarukiye ku itongo ntizikurikize uwo rubanza bamenyesheje ko ubakurira abategetse kudakurikiza urwo rubanza bareke segece yerekana urupapuro rwemeza ko yarishe imiliyoni zitatu sentare yamusaba kubanza kuriha ibyari byubatswe muri iryo tongo kugira ngo rimwegukire avuga ko iyo sentare yikwega amaguru hageze gushira mu ngiro imanza zimwe zimwe agasaba gutunganirizwa inyuma y'imyaka irenga cumi avuga ko amaze ariko arariburanira pascal kuri yo umukuru w'iyo sentare ica imanza z'amatongo n'ayandi matungo aremeza ko ari we yategetse ko ikurikizwa ry'ubwo rubanza rihagarara asigura ko yaronse amakuru ko umutekano ushobora guhungabana hamwe iryo kurikizwa ribaye ariko arahumuriza bareke segece ko iryo kurikizwa ry'urubanza rizoba akoranye n'intwaro n'igipolisi jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro tugushimire jean Pierre misago tuve mu rumonge tuje mu cankuzo aho imitumba ya kirehe mishiha busumbanye na rugerero muri komine mishiha mu ntara ya cankuzo ngo itararonka amazi meza abanyagihugu bavuga ko bakinwa amazi yo mu myonga bagasaba abajeje intwaro n'amashyirahamwe kubafasha ngo baronke amazi meza musitani wa komine mishiha havuga ko ku buryo bafise bagerageza gusanura amasoko amwe ariko agasaba nawe nyine amashyirahamwe akorera ahimishiha gufata gufasha intwaro kubaronsa amazi meza royimonde mudenda ku mitumba imwe imwe ya komine mishiha mu ntara ya cankuzo amazi meza arakenye ku buryo hari abakinywa amazi yo mu myonga canke bakarinda kuyakura mu binogo nk'uko uno munyagihugu abivuga cyane iyi komine ya mishiha ni komine itagira amazi meza bagiye kuyarondera abandi nabo bakayagura amahera menshi ku kibido twebwe kugira ngo turonke amazi ngaha kuri uwo mutumba wa Kirimba ni ukuvuga turagerageza tukaca kuvoma ayo mazi y'urwo ruzi imbaraga atemba canke ufise nk'agakingo ukagenda kuvoma hari ahantu hari ka rusengo mugabo ni kure cyane ukagenda isaha kugaruka nyine ukahagenda isaha urumva ni urugendo rw'amasaha abiri kugenda no kugaruka nuko tubayeho amazi arakeneye ku rugero rw'uko usanga ari nko mu ibido y'amaritiro mirongo itatu iri kugwa amafaranga amajana atanu na muganga arongoye ivuriro ryo ku mutumba wa kibimba avuga ko imbere y'uko ishyirahamwe world vision ribaronsa amazi meza haraciye indwi irenga haribonekeza ikibazo cy'isuku nk'uko uno muganga abisigura mbere y'uko uyu mugambi wa world vision uja mu ngiro kutuzanira amazi tuba amazi twakoresha ngaha ku ivuriro yari amazi tuvoma tukavomesha ku mabido tukariha amahera mu gihe c'imvura naho tugaca tuza turakoresha kenshi amazi y'imvura twaba twaretse amazi twakoresha yava ahantu bita mu kagezi ni nko ku birometero hafi bine ngira n'igice ugiye kugeranya neza utambutse n'amaguru birarenga ibirometero bitanu ibido tukaba twayigura amafaranga amajana ane canke amajana atanu rero twe natwe bikaba byatuvuna cyane kubera tuba dukeneye amazi menshi aje kuturuhura twari dusanzwe dufise ikibazo cy’isuku muga ubu ubu isuku rigiye kugenda neza kuko ubu isuku rikorwa ku munsi ku munsi aho amazi atarashika abanyagihugu bagasaba ayandi mashirahamwe gufasha kugira ngo babaronse amazi meza twebwe ico twosaba nk'uko mbona babidukoreye ngaha mu kibimba ni uko bogerageza bakegereza amazi meza abenegihugu kugira ngo na cyane cyane indwara zituruka ku isuku rike zigabanuke kuko usanga nk'abana barwaye inzoka cyane kubera kubera aya mazi mabi dukoresha ku ishure shingiro rya kibimba naryo nyene ryaronkejwe amazi meza n'iryo shyirahamwe World Vision umuyobozi w'iryo shure akabashima ko baraye baronse amazi meza ivyo bikazotuma isuku ryiyongera kuri iryo shure mucankuzo reyimo mudende radiyo isanganiro amakuru barabandanya bamwe mu marongo ya makumyabiri basaba kwishyira muri jidezo ryoza rirarira amafaranga y'aho ricisha ibikoresho zo gukwega amazi canke rishinga ibiti by'amatara ivyo bakaba babivuza mu gihe n'andi mashira hamwe yegukira leta nka yari micayi OTB n'ahingurikawa odeka asanzwe ariha mu makomine bakaba bishikirije kuri wa kane mu ruganda rwo kubungabunga ibikorwa by'amazi meza n'umuyaga nkuba gwatunganijwe n'ikigo kijejwe gutunganya ibisata by'amazi n'amasoko ntanga nguvu Arthur Kavabush n'aho hantu baba bakora ayo mazi atuma sosiyete imera neza ku nyungu z'abenegihugu n'igihugu n'abasohokagaho n'umugambi w'iterambere buhakorera kugira ngo bazavuge bati by'ukuri turafise partenaire mwiza ubu nawe yavuye mu ntara ya Bujumbura abona ko komine yogira ico yinjiza ku matara n'amazi bidandajwe na Regidezo ari ikibazo cyo kwigwa n'inzego zo hejuru regidezo ikorera mu gihugu cose usanga ikura ayo mazi mu makomine menshi y'igihugu igiye iratanga iryo kori hari igihe byoba ikibazo muga nkuko mwabivuze ni ikibazo kimwe mu byo mushikirije gishobora kwigirwa mu rwego rwo hejuru mugabo atari mu ishyirahamwe regirizo ntibyakunda abo barongoye amakomine bakaba babona ko amashyirahamwe yose yegukira leta yoza aratanga ikori ku byo adandaza kugira nayo aterere mu iterambere ry'amakomine turangirize muyavuga mu gisata c'ubudandaji gukura abana mu mashuri no kwikora ku mitahe ni zimwe mu ngaruka bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa ndengambibi bo mu ntara y'Ibitoke bavuga ko bafise nyuma yaho rubibe rwa ruhwa rwugariwe kubera ikiza cya cumi n'icyenda bavuga ko gushika ubu ubuzima bucifashe nabi bagasaba ko imbibe zo kugurugwa opesa 1 careme bizoza arongo intara ya cibitoke haremeza ko hariho uruhombo kwera ko abadandaza batagikora ariko ngo bizeye ko leta ishobora gufata ingingo mu gihe yobona ko ico kiza cagabanutse didi gahimbare turi ku isoko ya komine rugombo mu ntara y'ibitoki neza na neza imirimo mu kibanza gikoreramwo abakenyezi bakora uruganda zondengambibi muri icyo kibanza kirimo impuzu n'ibirato tuhasanze abakenyezi babiri bariko baraganira ariko umwiheburo ni wose ah. bavuga ko gushika ubu bamerewe nabi kuva imbibe zugagwa n'umutahe bamwe baza barawuriye kubera ibidandazwa babitora ku mupaka wa gatumba porubogisi uri hasi nk'imiri ugera kuri kote ugaca wurira bisi kugeza muri vire ni kateresi ugaca wurira bisi kugeza mu gatumba ufata imoto kuri demi miliyoni amarundi kugenda honyine utaragaruka ndabidusaba inoti ya cumi ugaca usanga ugarukiye amahera arenze iyo noti y'ibihumbi icumi kuko tuba tudandaza ntutwikorera ku mutwe ngo tuvane mu gatumba mpaka mu ntara ya kibitoki cyangwa ubivane mu gatumba kugera kuri kotebu ntibishobora gukunda bisaba ko ufata itagisi ugacira cumi na bitanu cumi na bitanu kugera kuri kote byaba bidandaza twe tudandaza abantu bato bato ntabwo biba bikirishe ya mafaranga uca usanga n'ubundi uri gukorera mu ruhombo kuko ibintu babikuye kure abo bakenyezi basaba leta nabo byiga kuvugana kugira ngo urwego ushobora kugurugwa turasaba ko leta yodutezurira usanga ureze abana uri umwe uri mu nzu upanze urumva bari ibintu byinshi bigukeneye mvugane n'abatwegereye ahubwo babishyire mu ngiro byibuze hajye hinjira imodoka opasa a Kareme bizoza buramatari w'intara c'ibitoke aremeza ko uruhombo ruhari ariko akizera ko mu gihe leta yabona bikenewe imbibe zishobora kugururwa turizera neza ko eh, leta ni ati ubu turabona yuko mu by'ukuri coronavirus iragabanuka gwatika reka leta niyo tugurura imbibe mugo bagene bararaba uko igendera agabanuka ariko avuga ati reka twugurura ha reka twugurura ha nimaze yuko nabo rero bakenyezi sinda bakenyezi gusa bose bakora urwo rudandazwa rugahana mu n'ibindi bihugu byosha byoroha abo bakenyezi basaba kandi by'umwihariko amabanki akorera mu ntara ya Cibitoke yofasha mu bijyanye no kuvunja amafaranga kuko nabyo nyene biri mu bituma bakora bahomba akaba ari hano turangirije hano makuru ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayumviriza